Sabe o que faltou? Faltou uma catuaba de verdade pra embrasar. Tipo, como é que eu vou falar da catuaba se eu não tô bebendo? Dom, dom, dom, amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois do Scott, ela ficou animada. Caralho. Depois de Scott ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Então para Já pode ficar pelada, não repara Que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai embrasando. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Vai embrasando. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Vai embrasando. Junto com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pé catuaba. Depois do corte ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mó criado. Então para, já pode ficar pelada, não repara. Que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que você tem cara. Ainda mais que você é uma danada. Não, não, é é assim, não, não, não, assim, não Dom, uh, uh, Não pode ficar pelada, não repara. Uh, que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda tá mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embraçado. faltou? Faltou uma catuaba de verdade pra embrasar. Como é que eu vou falar da catuaba se não.